บุ๊กทูยี่สิบหกดวปุลุเอนัมธรรมชาติดีอาลัมคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับ Apakah kamu melihat menara di sana? คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ Apakah kamu melihat gunung di sana คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับ Apakah kamu melihat desa di sana คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ Apakah kamu melihat sungai di sana? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับ Apakah kamu melihat jembatan di sana? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ Apakah kamu melihat danau di sana? ผมชอบนกตัวนั้น Saya menyukai burung yang itu. ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น Saya menyukai pohon yang itu ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Saya menyukai batu yang itu ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Saya menyukai taman yang itu ผมชอบสวนนั้น Saya menyukai kebun yang itu ผมชอบดอกไม้นี้ Saya menyukai bunga yang itu ผมว่านั่นมันสวย Saya rasa itu cantik ผมว่านั่นมันน่าสนใจ Saya rasa itu menarik ผมว่านั่นมันงดงาม Saya rasa itu sangat bagus ผมว่านั่นมันน่าเกลียด Saya rasa itu buruk ผมว่านั่นมันน่าเบื่อ Saya rasa itu membosankan ผมว่านั่นมันแย่ Saya rasa itu buruk sekali